Dumnezeu și pentru această nouă ocazie când putem sta la masa cuvântului său pentru a medita asupra celor scrise în Daniel, capitolul 11. Magasztaljuk Isten ezért az újabb alkalomért is, amikor összegyűlhetünk igéjének asztala köré, hogy tanulmányozzuk Dániel könyve 11. fejezetét. Și cu această ocazie adresăm un cald salut frățesc tuturor celor care nu au zăbovit și au pus deoparte celelalte îndeletniciri pentru a putea fi prezenți. Ez alkalommal is szeretetteljes testvéri üdvözletet intézünk mindazokhoz, akik félretették mindennapi foglalkozásukat és eljöttek hallgatni Isten igéjét. Vă prebim că această seară este una dintre cele mai grele seri. Már előre kell bocsátanunk azt, hogy a ma estéli óra egyike a legnehezebb óráknak. E un capitol foarte lung, 45 de versete. Mert olyan fejezet áll előttünk, amely nagyon hosszú, és nem kevesebb, mint 45 vers. Astăzi dimineața am, am ajuns la concluzia că citind numai cele 45 de versete în două limbi, costă 21 de minute. És uh, ma délelőtt az én urámmal ellenőriztem azt, csupán csak elolvasni mind a 45 Biblia verset, mind a két nyelven, ez már 21 percet igényel. De aceea, így colo voi scoate numai anumite propozițiuni importante din textele respective. Éppen ezért helyenként csak egy-egy mondatot emelünk ki az illető Biblia szövegekből. Noi am numit acest capitol ca fiind profeții textuale. Mi ezeket a Biblia verseket szó szerinti proféciáknak nevezünk. Miért? pentru că s-au împlinit ad literam, adică o istorie universală din timpul lui Daniel și până astăzi. Mert betű szerint teljesedtek be, kezdve Daniel korszakától egészen napjaink. Bineînțeles că nu toate evenimentele istorice care ni se par importante pot fi aliniate în câteva fraze. Természetesen a számunkra fontosnak tartó történelmi események nem sűríthetők bele csupán néhány mondatba. Este vorba de cu totul altă selecție și alt criteriu de selecție. Mert más kiválasztásról és a kiválasztásnak más kritériumáról van itt szó. Să citim pentru introducere din a doua epistola Apostolului Petru, capitolul 1, versetele 19 până la 21 bevezetőképpen olvassuk el Péter apostol második leveléből az első rész 19-től 21-ig terjedő verset. Și avem cuvântul prorociei făcut mai tare, la care bine face să căluați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafrul de dimineață în inimile voastre. És igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Tudván először azt, hogy az írásban egy trófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a trófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Înainte de a începe comentarea capitolului 11, mielőtt hozzákezdenénk a Dániel könyve 11. részének a magyarázatához, va trebui ca iarăși să mai facem uz de anumite principii hermeneutice, adică de interpretare figyelembe kell vennünk különböző hermeneutikai, vagyis értelmezési szabályokat vagy rendszereket. Pentru Daniel este caracteristic prezentarea evenimentelor prin culminarea în final a împărăției slavei. Daniel könyvében az események úgy vannak bemutatva, mint amelyek kicsúcsosodnak a dicsőség országában. Profețiile au totdeauna specificul și a repetării și a amplificării és itt a proféciáknak megvan az a jellegzetesség, hogy megismétlődnek, ugyanakkor, hogy fokozódnak is. De pildă. Például. În capitolul 7. A hetedik fejezetben. Găsim 5 versete în legătură cu Antichristul. Öt Biblia verse találunk az Antikrisztusra vonatkozólag. În capitolul 8 deja sunt 8 versete. A nyolcadik fejezetben ugyanerről már nyolc vers beszél. În capitolul 11 sunt peste 20. A 11. fejezetben több mint 20 bibliavers ugyanerről szól. Nu este doar o simplă repetare, ci este și o amplificare a anumitor fapte. Nem csupán egyszerű ismétlésekről van itt szó, hanem bizonyos tényeknek a fokozásáról is. Apoi, un alt principiu care este foarte important astăzi. Egy másik elv, ami szintén rendkívül fontos ma. Când profeția despre care este vorba depășește timpul Noului Testament, amikor a szóban forgó profécia túllépi az új testamentumi időket, adică granița Noului Testament, azaz az új testamentumnak a határait, atunci termenul de Izrael va avea semnificația de biserică a lui Dumnezeu. Az Izrael szónak az értelme nem más, mint Isten gyülekezete, Isten egyháza. Dușmanii Izraelului vor avea o, o aplicație generală similară. És az Izrael ellenségei fogalomnak az alkalmazása nagyon hasonló. Apoi, atacul literal, inamic asupra sanctuarului terestru, azután az ellenség támadása szó szerint a földi szentély ellen, din partea unei puteri idolatre din nord, egy északi bálványimádó hatalom részéről, este de fapt un tip, tulajdonképpen egy típus, un simbol, jelkép, al atacului spiritual la adresa serviciului ceresc din capitolele 8 și până la 12. Arra a lelki támadásra nézve, amelyet intéznek a mennyei szent hely ellen a 8. és a 11. fejezet alapján. Atacul satanii este un atac insidios. Sátának a támadása heves, uh, alattomos. Alattomos. De ce? Miért? Pentru că îl atacă pe Iisus Hristos prin încercarea de a-i distruge lucrarea lui Hristos în viața celor salvați de el. Mert Jézus Krisztusnak a munkáját támadja <coughs> azoknak életében, akiket ő megmentett. Și aici vom avea o imagine clară a desfigurării serviciului zilnic în evul mediu de către cornul mic. És itt eh, egy pontos képünk lesz arra nézve, hogy a kis szarv által mennyire lett semlegesítve, vagy pedig kitörölve a mennyei szentének a szolgálata. Un ultima amănunt de care trebuie să ținem cont És egy utolsó részlet, amelyre szintén fel kell figyelnünk. Orice încercare de a aduce pe scena istoriei, la sfârșitul capitolelor, zionismul judaic de pildă. Bármilyen olyan próbálkozás, hogy a fejezetek végén a proféciákkal összhangba hozzuk a, ci, a cionizmust, sau de a vedea în împăratul Nordului Turcia sau Rusia, vagy pedig az északi királyban meglátunk Törökországot, vagy pedig Oroszországot, cum în trecut am auzit și am citit foarte multe astfel de comentarii. úgy, ahogy a múltban nagyon sok ilyen természetű magyarázatot, kommentárt olvashat, Încă de la început trebuie să declarăm că sunt încercări de interpretare falimentară. Mindezekkel kapcsolatban már most a kezdetben ki kell jelentsük, hogy ezek már eleve csődre ítélt magyarázatok. És akkor már câțiva termény kéje, a köror uh, importanță trebuie ca să atârne în balanța comentariului. Most pedig figyeljünk fel néhány kulcskifejezésre, aminek számítania kellene a kommentárok magyarázatának, a kommentároknak, a magyarázatoknak a mérlegén. De multe ori vom întâlni expresia de poporul tău. Nagyon sokszor találkozunk a te néped kifejezéssel. În istoria imediată este Izraelul pământesc sau fizic. Az azonnali történelemben ez vonatkozik a földi Izraelre. În istoria îndepărtată este Izraelul spiritual. És a távoli történelemben ugyanez a lelki Izraelt jelent. Apoi, Azután, vom întâlni foarte des termenul de împăratul din nord. Gyakran találkozunk az északi király kifejezéssel. În istoria imediată este statutul Seleu, adică statul Seleucid. Az azonnali történelemben utal a Seleukida államra. Deci statul sirian. Tehát a szíriai uralomra. În întâmplările evenimentelor ultime és a későbbi, az utolsó események Este vorba de antichrist, de cornul mic sau Babilonul spiritual. Jelenti az antikrisztust, a kis szarvat, vagy pedig a lelki Babilont. Termenul de împăratul din sud. Déli király. În istoria imediată este statul Ptolomeilor, Egiptul. Az azonnali történelemben a Ptolomeus állam, ez vagyis Egyiptom. În întâmplările finale a végső eseményekben. Este Egiptul spiritual. A lelki Egiptom. Puterile atee anticreștine. A keresztény ellenes ateista hatalmak. Excluderea savantă a lui Dumnezeu din univers și din istorie. Istennek az úgynevezett tudományos kizárása a világegyetemből és a történelemből. Vom întâlni și termenul de a face voia sa. De találkozzunk azzal a kifejezéssel is, hogy cselekedni az ő akaratát. A face ce va voi. Cselekszi azt, amit éppen akar. Când se folosește referitor la Dumnezeu, amikor Istenre utal, înseamnă atotputernicia lui Dumnezeu privind dirijarea istoriei conform cerințelor planului mântuirii. jelenti Isten mindenhatóságát a történelem irányításában a megváltási tervnek megfelelően. Când termenul se referă la forțe terestre, pământești. Amikor ez a kifejezés földi hatalmakra céloz, atunci este expresia autocrației umane sau a națiunii. Jelenti az embernek vagy pedig a nemzetnek autokráciáját. Dar exprimă și rebeliunea voită împotriva lui Dumnezeu. De jelenti a tudatos lázadást is Isten ellen. Înseamnă și blasfemia căutării de sine jelenti az önkeresésnek a káromlását. A supremației independente și absolute ale omului. Az embernek autonomiáját és tudatos supremációját. Privindul pe om, az ember tekintve, expresia se referă în cele mai multe cazuri Romei spirituale sau Antichristului. A kifejezés legtöbbször a lelki Rómára, az Antichristusra céloz. Și acum să trecem la comentarea capitolului. Most pedig térjünk rá a fejezet magyarázatára. Mai întâi datarea. Először is a dátum. Anul întâi al lui Dariu. amit Darius első esztendejében. Este vorba de Darius Kyaxares. Darius Kyaxaresról van szó. Deci anul este 539-538. Tehát az 539-538. évről van szó. Și i-a făcut în acest an cunoscut următoarele. Ebben <clears throat> az évben az úr a következőket tette ismerté. Că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Imé még három király támad Perzsiában. Acesta era Cambuze al doilea. Második Cambuzes. Uh, falsul Smerdis. Az al Smerdis. Și Dariu cel Mare. És nagy Darius. Zis Hystaspes. Melik nevén Hystaspes. A nu se confunda cu Dariu Mediu, Medul despre care a fost vorba până acum, care avea un nume grecesc, anume Cuaxares. Nem tévesztendő össze a Med Dariussal, akinek volt egy görög mellékneve, mégpedig Cuaxares. și va fi împărțită în cele... Pardon. Al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți. És a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett. Cine este acesta al patrulea? Ki ez a negyedik? Este Xerxes întâi. Első Xerxes. Care se află chiar în Biblie. Akinek a neve megvan a Bibliában. Sub numele de Ahasveros. Ahasverus néven. În cartea Esterei. Ester könyvében. Atât cartea Esterei cât și cartea lui Herodot, istoriile confirmă marea sa bogăție la care se referă Biblia. Akárcsak Eszter eh, könyve Herodotos írása is igazolják ennek nagy gazdagságot, amelyre utal itten a Biblia. Va totul împotriva Greciei. És mikor hatalomhoz jut az ő gazdagságáltal, mindent megmozdít Görögországon. Este vorba de vestitele lupte ale lui Xerxes și Eh, adică lui Xerxes și mai târziu apoi Dariu eh, Codomanul împotriva Greciei. Ezek Xerxesnek és később Darius Codomanusnak hadjáratai Görögország ellen. În 490 este învins la maraton. 490-ben eh, legyőzik maratonnál. Mai întâi în 480 la Salamis. 480-ban Salamisnál. Și apoi abandonează planul cucerării Greciei. Ezért lemond Görögország meghódításának tervéről. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu mare putere și va face ce va voi. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. Acesta este Alexandru Macedon. Ez macedóniai nagy Sándor. Va face ce va voi un împărat autocrat. Tetszése szerint cselekszik, tehát autokrata király. Cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui. De alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, în mai puțin de 11 ani se destramă marea împărăție a lui Alexandru Macedon. És alig csak 11 év alatt, 11 év után ennek a királynak az országa szétoszlik. Și împărăția lui va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor. És elosztítatik az égnek négy tája szerint. Dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el. de nem száll az ő maradékára, és nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott. Urmează luptele diadocilor, a generálilor lui Alexandru Macedon. Következnek a diádokoszok harcai, a generálisok harcai, akik magukhoz akarták ragadni Nagy Sándor hatalmát. După 12 ani de luptă, 12 évi harc után, se împarte împărăția lui Macedon Eh, Alexandru Macedon în patru regate importante. Nagysándor birodalma felosztik négy fontos királyságra. Generalul Ptolemeu ia Egiptul și va deveni împăratul Sudului. Ptolomeus lesz Egiptomnak így délnek a királya. Eh, generalul Seleucos va lua Siria și Babilonul și va deveni împăratul Nordului. Seleucos lesz Babilonnak és Szíriának a királya, ő lesz az északi király. Generálul Kassandros va lua Grecia și Macedonia. Kassandros uralkodik Görögország és Makedónia fölött. Și generálul Lüzimach va lua Asia Mică și Tracia. És Lysimachos keríti hatalmába Kis-Ázsiát és Trákiát. De acum înainte se ocupă istoria, adică profeția, dintre luptele celor două state din nord și din sud. És ettől kezdve a Biblia foglalkozik az északi és déli király közötti háborúkkal. Împăratul din nord și împăratul din sud. Az északi és a déli király tehát. Deci Seleucizi și Ptolomei. A Seleukidák és a Ptolomeusok. Zice că împăratul din amiază zi va ajunge tare. és elhatalmasodik a déli király. Adică va deveni stăpânul sudului. Ő lesz délnek az ura. Și acesta este Seleuc, adică, Ez, pardon, Ptolemeu. Ptolomeus. dar unul din mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție, acesta este Nordul. De az ő vezirei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik. Nagy uralkodás lesz az ő uralkodása, és ez Észak. Acest mai mare dintre generali, lui este generalul Seleucos Nicator. És az ő vezérei közül ez a hatalmas nem más, mint Seleucos Nicator. Și va deveni împăratul de mează noapte și fondează dinastia Seleucidă. Ez lesz Északnak a királya, és megalapítja a Szeleukida dinasztiát. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen. dar aceste mijloace de ajutoare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. De a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg sem az ökarja, nem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és az ő nemzőjét, és azt, aki őt egy ideig gyámorította. Este vorba de campania antisiriana lui Ptolemeu, adică a lui eh, Ptolemeu împotriva lui Antioch. Itt Ptolomeusnak Szíria ellenes hadjáratáról van szó. Având în vedere că Ptolomeii sunt deocamdată mai puternici, tekintve, hogy a Ptolomeusok egyelőre hatalmasabbak, Antioch al doilea, numit, supranumit și Theos, második Antiochus, akinek mellékneve Theos, azaz az ia Isten, în căsătorie pe Berenike a lui Ptolomeu al doilea Filadelfus. Feleségül veszi Berenikét, második Ptolomeusz Filadelfusznak a leányát. Și Berenike îi naște un fiu lui Antioch al doilea. És Berenike fiút szül második Antiochusnak. Însă, azonban, pe parcurs, Antioch se împacă cu prima soție, cu Laodike, Antoi, Antiochus kibékül első feleségevel Laodikéval, însă aceasta își ia revanșa, ez pentru că áll, îl otrăvește pe Antioch al doilea în anul 247. Megmérgezi második Antiochus Krisztus után, Krisztus előtt 247-ben. Și a doua soție, Berenike, a lui Ptol- fica lui Ptolomeu, va avea aceeași soartă. Ugyanez lesz a sorsa Berenikének is, második Ptolomeus leányának. Și vlăstarul lui Antioch, adică fiul născut, va avea aceeași soartă împreună cu alaiul lor. És A fiúnak is, aki ebből a házasságból született, ugyanez lesz a sorsa, mint egész kíséretüknek. Și de acum înainte pornesc campaniile antiptolomeice și antisiriene. És most már elkezdődnek a Ptolomeus elleni és Szíria elleni hadjáratok. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei de támad az ő helyébe gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire. Este vorba despre a treia campanie antisiriana lui Ptolemeu al treilea, Euergetes. Ez a harmadik Szíria elleni hadjárat, amelyet kezdeményezett harmadik Ptolomeus Euergetes. Va intra în cetățuia împăratului de miază noapte, va face ce va voia și va fi biruitor. De támad helyébe az ő gyökerének csemetéjé közül, aki had ellen jön majd, és tör az északi király erőségeire, és azokat megszállja és beveszi. Va ridica și va strămuta în Egipt odată cu prinși de război, chiar și pe Dumnezei și chipurile lor turnate. És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany, és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba. Profeția se referă aici la decretul din Canope, din anul 239. A profécia utalít a kánopei rendeletre, amelyet kiadtak 239-ben. Prin care se ordone de către Ptolemeu al III-lea readucerea în Egipt a tuturor uh, zeilor capturați de persani. Amelyben elrendeli Egyiptomba való visszahozatalát mindazoknak az isteneknek, amelyek Perzsa Perzsa birtokba jutottak. În versetul 9 este vorba despre o nouă campanie. A 9. versben egy újabb hadjáratról van szó. În care Seleucos Kalinikos este înfrânt amelyben Seleucos Kallinikoszt legyőzik. Și cedează coasta siriană și vestul Asiei mici. És ezzel átadja Szíriának a partjait és Kisázsgyának egy részét. Versetele 10 până la 12 vorbesc despre a patra campanie a eh, tizedik szíriane. 12 terjedő versek beszélnek a negyedik szíriai hadjáról. Când Antioch al III-lea Palestina. Amikor harmadik Antiochus elfoglalja Palestina. Însă, din mează zi, împăratul Ptolemeu al IV-lea atacă cu 62.000 eh, de oșteni. De a déli király Ptolomeus támad több mint 60 ezer főnyi sereggel. 6.000 de călăreți. 6000 lovassal. Și are și niște tankuri. És vannak bizonyos tankjai. Ce erau tancurile vechi? Mic voltak abban az időben a tankok? Erau elefanți. Az elefántok. Sigur. Avea 102 elefanți. 102 elefántja volt. Care corespund astăzi cu tancurile blindate ale oștilor moderne. És ezek megfelelnek a mai modern hadseregek páncélozott harckocsijainak. În 217 s-a dat bătălia finală la Rafia. 217-ben volt a döntő csata Raffiánál. Antioch al III-lea, deci împăratul Siriei, împăratul din nord, a fost eh, pur și simplu spulberat. Harmadik Antiochus, Esa királya, Siria királya megsemmisül. Pierde 10.000 de soldați, 10.000 katonát vesz, 300 călăreți, 300 lovas și 4.000 de prizonieri. és 4000 foglyot. Ei, această campanie este descrisă între versetele 10 și 12. Ez a hadjárat van leírva a 10-től 12-ig terjedő versekben. Versetul 13 ne prezintă a cincea kampányi antisiriana. A 13. vers bemutatja az 5. Szíria elleni hadjáratot. Antioch al III-lea intră în Palestina după 16 ani de așteptare. Harmadik Antiochus betör Palestinába 16 évi várakozás után. Și apoi în versetul 15, pentru că trebuie să sărim peste 14. A 15. versben a 14 át kell ugornunk. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri, deci e vorba de campania cuceririi Palestinei. Mert eljő észak királya és töltést emel és beveszi az erősített várost, itt Palesztina meghódításáról beszél. Urmásul lui Antioch al III-lea, anume Antioch al IV-lea Epifanes, ocupă Sidonul, Gaza și cetățile Palestinei. És negyedik Antiochus Epifanes elfoglalja a Szidont, Gázát és egész Palesztinát. Zice, oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. És délnek seregei meg nem állnak, sem az ő válogatott népei semmi erő nem bír ellene állni. Pentru că Ptolomeu al patrulea, Epifanez întâmpină niște revolte interne în Egipt. Mert negyedik Ptolomeus, Epifanes hadseregekkel találja szembe magát. Și începe acum decăderea Imperiului Sudic, adică a Ptolomeilor. Kezdődik tehát a déli királyságnak, a Ptolomeusoknak az elesése. Acum ne întoarcem la versetul 14. Visszatérünk a 14. vershez. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi, és azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen. Și se răscoală chiar și Palestina és Palestina is fel kell. Palestina va ajunge uh, ca să fie ținut afiliat la împăratul Nordului, la Seleucizi. És Palestina uh, eh, északnak a vazalus állama lesz, tehát a Seleukidák. Însă Antioch al patrulea, Epifanes, de negyedik Antiochus Epifanes va încerca ca să spulbere și va încerca ca să nimicească credința iudeilor. Törekedni fog megsemmisíteni a zsidóknak a hitét. Va spurca altarul și va spurca templul din Ierusalim. Az oltárt és a jeruzsálemi templomot. Va da ordin ca să fie introduci porci și porci să fie sacrificați pe altarul sfânt din Ierusalim. Parancsot ad disznoknak a bevezetésére oda, és hogy azokat áldozzák fel ott a templomban. Și o statuie a lui Zeus să fie introdus înăuntru în Sfânta Sfintelor. És Zeusnak egy szobrát állítsák fel, mégpedig a szentek szentjében. Aceasta va fi începutul marei revolte macabite iudeiene. És ez jelzi a kezdetét a nagy zsidó Makkabeus felkelésnek. De aceea traducerea care urmează nu este chiar fidelă. Éppen ezért a fordítás a következőben nem a leghűbb. O ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. A te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Am încercat să facem noi o traducere după original. Megkíséreltük az eredetit mi lefordítani. Și în original cam suna așa. És eredetiben körülbelül ez így hangzik. O ceată violentă din poporul tău se va răscula. A te néped erőszakos fiai is felkelnek. Anume este vorba de luptele macabite din 166 până la 160 înainte de Hristos. Tehát itt a Makabeus háborúkról van szó, Krisztus előtt 166-tól 160, 160-ig. Dacă dorește cineva să afle cum anume au decurs aceste lupte macabite, és ha valaki meg akarja tudni, hogy ezek a Makabeus háborúk hogyan is zajlottak le, acela ar putea ca să citească din una, din prima, a doua și a treia carte a macabiților întreaga istorie az elolvashatja a Makabeusok első, második és harmadik könyvéből az egész történelmet. mai ales aceia care au o Biblie în care sunt și apocrifele. Különösen azok tehetik ezt meg, akinek van otthon olyan bibliájuk, amelyben apokrif könyvek is vannak. Pentru că aceste trei cărți ale macabiților aparțin de așa zisele apocrife. Mert a makabeusok három könyve az úgynevezett apokrif írásokhoz tartoznak. Nu sunt acestea niște scrieri inspirate. Ezek nem ihletett írások. Însă sunt niște scrieri care reflectă o anumită istorie de pe vremea respectivă. De olyan írások, amelyek az illető kornak a történelmét tükrözik. Nu le primim ca scriptură, nem fogadjuk el, mint szentírásokat. Însă ca învățătură istorică ar putea să ne ajute la cunoașterea erei respective. De mint történelmi tanulságok segíthetnek bennünk az illető kornak a megismerésében. De aceea v-aș recomanda ca eventual... Să căutați o astfel de Biblie, mai ales cei care au Biblia aceea, a Capeș Biblia, în care există și Cartea Macabiților, hogy cărțile Macabiților. Keressetek olyan Bibliát, és különösen a képes Bibliát kell itt megemlítenünk, ahol megvan ezek közt și din aceste trei cărți veți vedea foarte clar conturate această profeție și realizarea ei. És ezekben a könyvekben meglátjátok jól körvonalazódni ezt a proféciát és ennek beteljesedését. De la versetul 14 apare pe scenă o altă putere istorică. A 14. verstől kezdve feltűnik a történelem színpadán egy másik hatalom. Și profeția de la versetul uh, 16, deci începând până la 28 se ocupă cu această putere. És a 16. verstől kezdődően a 28-ig a profécia ezzel a hatalommal foglalkozik ennek bemutatásával. De la versetul 16 apare arbitrul istoriei antice pe scenă. A 16. verstől kezdve megjelenik az ókori történelem bírája. Adică Roma care apare ca un arbitru între popoare. Róma, amely mint bíráskodó lép fel a népek között. Zice, cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi. És az, aki reát a maga tetszése szerint cselekszik. De acum istoria iarăși intră în alea cu plopi. És most a történelem belép újra a Aici este vorba de a face ceea ce va voi, o putere autocrată. A maga tetszése szerint cselekszik, tehát ez autokrata hatalom. Să ne gândim la Pax Romana, adică la pacea romană. Gondoljunk csak a Pax Romanára, a római békére. Care nu era altceva decât uh, liniștea sau pacea cimitirelor. Amely nem volt más, mint a temetők csendje és békéje. Impunerea prin forță destructivă a voinței ei akaratát rá kényszerítette pusztító hatalommal a többi népekre. Zice că va intra și în țara minunată. El se va opri în țara minunată și nimicind cu desăvârșire tot ce îi va cădea în mână. És megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől. Țara aceasta minunată nu este altceva decât Palestina, țara dorită de Daniel prorocul. A dicső föld nem más, mint Palesztina, amely kívánatos föld volt Dániel proféta számára. In 63, înainte de Krisztus Pompei okupa Palesztina fără lupte. Jézus Krisztus előtt Pompei hmm. elfoglalja Palesztinát, mégpedig harc nélkül. Iosefus Flavius Iosefus Flavius eh, în cartea sa scrisă despre antichitățile iudaice spune că Pompei intră chiar și în sanctuariul iudeu. A zsidó régiségek című könyvében megjegyzi, hogy ez a Pompeius belépett még a zsidók, zsidók szentélyébe is. De la o parte catapeteasma care desparte Sfânta de Sfânta Sfintelor. És félrevonta a függönyt, amely elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől. Și cu mare curiozitate se uită în Sfânta Sfintelor. És nagy kíváncsisággal tekintett oda be. Și Sfânta Sfintelor era goală. A szentek szentje üres volt. De ce? Miért? Știm foarte bine că Ieremia a fost cel care a ascuns chivotul și de atunci chivotul nu mai era. Ieremia volt az, aki elrejtette a frigiládát, és ugye a frigiládar nem volt ott. Apoi în versetul 17, 17 spune că își va pune gând de stăpânire, să gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fică sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va izbuti. azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével, és békés szándékot mutat, és leány asszonyt ad néki feleségül, hogy megroncsa, de az nem áll meg, és nem tart vele. Este vorba despre împăratul de miază zi. A déli királyról van szó. Deci Egyiptul. Egyiptomról. Egyiptul este ocupat de roman. Ezt elfoglalják a rómaiak. Fica despre care este vorba este împărăteasă sau uh, prințesa vestit al Cleopatra. És az említett leányasszony a híres hercegnő vagy királynő, mégpedig Cleopatra Fica lui Ptolomeu al ix kilencedik 9. Ptolomeus leánya. Ea îl cucerește pe rând pe Cezar și după aceea pe Antoniu. És ő sora meghódítja először Julius Cezart, azután Antonius. Mai târziu când dânsa piere, de fapt cu dânsa va, piere, va pieri și dinastia Ptolomeilor, a împăraților din sud. És amikor ő elvész, vele együtt elvész a Ptolomeusok dinastiája, a déli királyság. Dar acum deocamdată când este cucerit Egiptul, este afiliat Romei. És amikor Egyiptomot meghódítják, Rómához csatolják. Apoi versetele 18 și 19 vorbesc despre tiranul și autocratul Cezar al Romei. A 18. és 19. vers beszél az autokrata Cézáról, Róma uralkodójáról. Despre care spune că se va îndrepta spre cetățile lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi, versetul 19. És fordítja orcát a maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik, és nem találtatik meg a 19. vers alapján. De ce? Miért? Pentru că în versetul 18 se spune a 18. vers alapján, de az ő gyalázatosságának véget vet egy vezér, amellett, hogy megfizetnéki az ő gyalázatosságáért. Căpetenia care va pune capăt acestei e, rușini, az a vezér, aki ennek a gyalázatosságnak véget vet, care îl va răpune pe Cezar, aki Cezárt elragadja, este fiul lui adoptiv Junius Brutus, az ő fogadott fia még pedig Junius Brutus, care împreună cu e, prietenii lui în ziua de 15 martie anul 44 înainte de Hristos îl linșează pe Lui adoptiv în plină scenă a Senatului. Aki barátaival együtt 44. március 15-én a szenátusban fényes nappal Cézár ellen merényletet követ el. În versetul 20 este vorba despre primul cezar roman. A 20. vers megemlíti az első római császár. Cel ce îi va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției. Ennek helyében jön az, aki adószedőt járat végig az ország dicső földjén. Vedeți eh, diferența de traduceri dintre română și maghiară. E látjátok a különbséget a magyar és a román fordítás között. În românește se vorbește despre asupritor, în maghiară se vorbește despre strângător de biruri. A román fordítás elnyomóról beszél, a magyar pedig adószedőről. Uh, mai clar și mai apropiat de textul original este maghiara. Az eredetihez közelebb áll a magyar fordítás. Da, primul strângător de biruri în Palestina a fost Octavian August. Az első adószedő Palestinában volt Octavianus Augustus. Versetul 21 ne duce în timpul Domnului Hristos. A 21. vers elvezet Jézus Krisztus idejében. Este vorba de următorul Cezar, omul disprețuit. Egy következő Cézáról van szó, aki megvetett ember Acest volt. om disprețuit nu este altceva decât Tiberiu Cezar. És az nem volt más, mint Cezar Tiberius. În timpul căruia s-a născut Domnul Isus Hristos și a copilărit. Akinek idejében, idejében született, és gyermekéveit élte Jézus Era Krisztus. un fiu nelegitim al lui Octavian August. Octavianus Augustus törvénytelen fia Și se ridică pe tronul cezar prin intrigile mamei lui, prin intrigile Liviei. És a császári trónra eljut anyjának ármánykodásai révén, akit Líviának hívta. Versetul 22 ne, ne arată Roma ca o forță armată irezistibilă, o mașină veritabilă de război a Romei. bemutatja Rómát, mint ellenállhatatlan hadsereget, azaz bemutatja Rómának hadi gépezetét. Adică știrile lui se revarsă ca un râu. Hadai úgy özönlenek, mint valami folyam. Apoi versetul, da, și aici în versetul 22 mai este vorba de Domnul Iisus Hristos. A 22. vers megemlíti még Jézus Krisztust is. Dar vor fi nimicite împreună cu, căpe, cu o căpetenie a legământului és megtörednek még egy szövetséges fejedelem is. E ambele traduceri nu sunt chiar potrivite. E, mindkét fordítás nem a legmegfelelőbb. In original aici este vorba de vegam nögid börit. Adică eredetiben szó van și prințul legământului. A szövetség fejedelméről is. Și atunci întreaga frază trebuie tradus astfel. Úgy kell lefordítani az egész mondatot, hogy vor fi nimicite și prințul legământului. Megsemmisítetnek még a szövetség fejedelme is. Din miria de prinț referitor la Iisus Hristos, a herceg megnevezés Jézus Krisztusra nézve. Nu este o denumire singulară aici în capitolul 11 la Daniel. Nem egyedüli itt Daniel könyve 11. fejezet. Pentru că în capitolul 8 versetul 11 găsim denumirea de prințul oștirilor. Mert a 8. fejezet 11. versében találjuk a seregek fejedelme nevet. În versetul 25, tot din capitolul 8. A 8. fejezet 25. versében găsim denumirea prințul prinților. A fejedelmek fejedelme nevet találjuk. Apoi în capitolul 9, versetul 26, 9. fejezet 26. versében am întâlnit denumirea de prințul Mesia. Találtuk a Mesiás fejedelem megnevezését. Și aici prințul legământului. Itt pedig találjuk a szövetség fejedelme nevet. Deci o nouă profeție clară despre Domnul Isus Hristos și despre moartea sa ispășitoare de pe Golgota. Egy újabb világos jövendőre és Jézus Krisztusra nézve, és az ő engesztelő áldozatára, amelyet a Golgotán hozott. Această scurtă aluzie ez a rövid utalás la Domnul nostru Isus Hristos Jézus Krisztusra de fapt dovedește că istoria nu a fost scrisă fără istoria salvării. bizonyítja mindazt, hogy a történelmet nem írták meg a üdvösség történelme megírása nélkül. este vorba doar numai despre un plan uh, politic sau istoric. És a történelemben nem lehet szó csupán pedig történelmi síkról. Pe acest așa zis plan istoric sau politic se scrie și cealaltă istorie a salvării noastre. És erre az úgynevezett történelmi vagy politikai síkra íródik fel, ami megváltásunknak a történelme is. De la versetul 23 as asistăm la o scurtă repetare a evenimentelor din timpul sau dinaintea Mântuitorului. A 23. versben találjuk, a megvált előtti történelemnek egy rövid megismétlés. Sublinierea puteri romane. Kihangsúlyozva a római hatalmat. În versetul 23. 23. vers tehát. Este vorba de alianța de prietenie ajutorare romano-iudaică din 191 înainte de Hristos. És itt a római és palesztinai úgynevezett barátságról és szövetségről van szó Krisztus előtt 21-ben. Dar Roma folosește o viclenie, spune cuvântul. Az igaz, mondja, hogy Roma ravassághoz folyamodik. Adică îi ajută pe iudei împotriva lui Antioch al IV-lea. Segíti a zsidókat eh, negyedik Antiochus ellen. Însă totodată ocupă Palestina ca prieteni és elfogadja a palestinát mint jó barát. Astfel de ocupații a unor uh, state prietene au mai fost de multe ori în istorie. És ilyen baráti országok elfoglalása még sokszor megismétlődött a történelemben. Apoi versetul 24. 24. vers. spune că va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului, deci e vorba de ocuparea Palestinei. van még az ország gazdag részeibe is behatol, tehát utalás ez Palestina elfoglalására. Va face ce nu făcuseră părinții lui. És azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái și va împărți prada, jafurile, bogățiile. Zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlük. Și aceasta o va ține o vreme. És ez egy ideig fog tartani. O vreme înseamnă un timp nedefinit. Egy meghatározatlan időről van Totuși, szó. acest timp nedefinit are un sfârșit precis. Mégis a meghatározott időnek van egy pontos vége. Și perfidia și răutatea omului are o limită în fața lui Dumnezeu. Az ember álnokságának és gonoszságának is Isten előtt van egy határa. Și acum versetul 25 vorbește despre plata, răsplata pe care o primește Roma prin războiul civil, civil și e, care are loc în Roma. <clears throat> És a 25. vers bemutatja azt a fizetséget, amelyet Róma kap, azon polgárháborúk által, amelyek Rómában dúlnak. Războiul civil dinte Antonius și Octavian. Egy polgárháború ez Antonius és Octavianus között. Împăratul de miază aici este vorba de Antoniu, care este stăpânul Egiptului la Oracea és felindítja az öreit és szívét a déli király ellen, se va, Antoniusról van szó. Se va prinde de război cu o aste mare și foarte puternică, hadra készül nagy sereggel és igen erősen. Dar nu va putea să țină piept că se vor urzi planuri rele împotriva lui. De meg nem állhat, mert cselt koholtak ellene. Adică ce se întâmplă? Mi történik? Antonio părăsește pe Cleopatra Antonius elhagyja Kleopátrát, luând pe Octavia, sora lui Augustus de nevastă. És Octaviát Augustus testvérét veszi feleségül. Apoi o părăsește pe Octavia și iarăși o ia pe Cleopatra. Azután elhagyja Octaviát és visszatér Kleopátrához. Însă se vor urzi planuri împotriva lui. De ce hát kóholnak ellene. Acum Cleopatra îl părăsește. Cleopatra hagyja el most már, și vrând să întindă o cursă lui Octavian, és dar nu-i reușește mégis nem ér el sikereket. Apoi spune mai departe, cei ce vor mânca bucate de la masa lui, îi vor aduce pieirea. És a 26. versben azt mondja, és akik az ő ételét eszik, megrontják őt. Generalii lui Antoniu și Cleopatra îl trădează. Antonius eh, tábornoka is, és Cleopatra elárulja őt. Și în lupta decisivă de la acțiun din ziua de 2 septembrie anul 31, Eh, Antonius este învins de Augustus. És az akciumi döntő ütközetben, azaz 31-ben, szeptember 2-án legyőzi őt Augustus. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. És az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia. De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral. Vor sta la aceeași masă. És egy asztalnál. Vor vorbi cu viclenie. Hazugságot szólnak egymásnak. Dar nu vor izbuti, că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. De siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad. Antonia, adică Antonius este Antoniu este părăsit de Cleopatra. Antonius Cleopatra elhagyja. Și văzând Antoniu trădarea și generalilor și a Cleopatrei se sinucide. És Antonius, látva a tábornokok és Cleopatra árulását öngyilkossá válik. Cleopatra vrea acum ca să-l câștige pe Octavian. Cleopatra meg akarja nyerni Octavianus. Pentru fiul ei, ca fiul ei să rămână pe tronul egiptean. Abul a célul, hogy fia maradhasson meg Egipton trónján. Dar auzind de planul lui Octavian că pe dânsa vor să o ducă în Roma ca să fugă în fața carului de biruință a lui Octavian. De holva Octavian, Octavianus termit, hogy őt Rómába akarja hurcoltatni, hogy szaladjon ott, Octavianusnak diadalszekere előtt. Cleopatra se sinucide, lăsându-se mușcată voit de o viperă. Cleopatra öngyilkos lesz, szándékosan megengedve egy viperának, hogy az megmarja őt. Deci deznodământul final stă în mâna lui Dumnezeu și nu în mâna celor mari. Isten kezében áll, nem pedig a hatalmasok kezében. Apoi versetul 28 vorbește despre triumful lui Octavian, întoarcerea triumfală la Roma. A 28. vers beszél Octavianus diadalmas visszatéréséről Rómába. Se întoarce cu o pradă colosală. Azért visszatér az A földére nagy gazdagsággal. Dar rămâne mai departe rășmașul legământului, cum spune cuvântul aici. De az ő szíve a Szent Szövetség ellen van, ahogy itt mondja az ige. și va lucra împotriva lui, apoi se va întoarce în țara lui. És ellenetez és újra visszatér az ő földére. Lucrează împotriva legământului, deoarece îl sacrifică pe Hristos. Aztán szövetség ellen van, mert feláldozza Jézus Krisztus. Mai târziu, cezariatul sau Roma distruge și Ierusalimul ca atare. A császári Róma elpusztítja még Jeruzsálemet is, mint olyat. Aici se termină istoria Romei fizice, és în profeție a fizikai Róma történelme a proféciákban. Și intră pe scenă acum Roma spirituală. Színre lép most már a lelki Róma. De la versetul 29 și până la 39. A 29-től a 39. versig. La o vreme hotărâtă. Egy meghatározott időben. Deci aici este o pauză istorică. Itt történelmi szünet van. Și este vorba despre o secvență mult mai târzie referitor la cele spuse până acum. és egy későbbi részletről van itt szó, azokra nézve, amelyeket eddig elmondtunk. La acest punct, istoria profeției trece de granița Noului Testament. És ettől a ponttól kezdve ez a profécia túllép az Új Testamentum határán. Și acum trebuie să facem inversările sau uh, înlocuirile necesare în interpretare. És az értelmezésben most véghez kell vigyük a megfelelő helyettesítéseket. Împăratul Nordului nu mai sunt seleucizii, Însă most már nem a Seleucidat. Pentru că nu mai există o astfel, un astfel de imperiu a Seleucizilor. Mert már nem létezik a Seleucidat birodalma. Împăratul Sudului nu mai este uh, imperiul Ptolemeilor. És dél királya nem a Ptolomeuszok országa. Pentru că pur și simplu nu mai există. Mert ez sem létezik. Pentru că este a romanilor mert már római uralom alatt áll. Totuși denumirile merg mai departe. De a megnevezések tovább haladnak. Dar au o altă semnificație. Más jelentőséggel. Și anume, mégpedig împăratul Nordului acum vrea să-l prefigureze pe cornul mic sau pe Antichrist. király most már jelenti a kicsiny szarvat, vagy pedig az Antikrisztust. Aici la versetul 29 și 30 este vorba de niște corăbii din Chitim. Adică adică este aluzie la popoarele corăbiere. Ez a hajós népekről szól. De pildă Genzerik în 455 Prada Roma. Például Genzerik 455-ben felprédálja Rómát. Dar se spune că apoi mânios împotriva legământului sfânt, versetul 30, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. És visszatérés gyűlöng a Szent Szövetség ellen, és cselekszik ellene. Visszatér és ügyel azokra, akik elhagyják a Szent Szövetséget. Papa, noi știm că mai de multe ori va întâmpina pe Genzeric și pe Atila de a nu mai preda Roma. Tudjuk azt, hogy a pápa sokszor találkozik Genzerikkel és Attilával, hogy azok ne pusztítsák tovább Rómát. Dar în profeție cade accentul pe mânia împotriva legământului sfânt. De a profeciában hangsúly esik a Szent Szövetség elleni haragra. Legământul sfânt este cel pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul lui acum, cu poporul nou testamental. Szent Szövetség az, amit Isten kötött az ő népével, és most pedig az ő új szövetségi gyülekezetével. Dar Constantin corupe creștinismul. Azonban Constantinus megrontja a făcându-l religie de stat. és államvallásá teszi. Și începe un proces sincretic păgâno-creștin în cadrul creștinismului. És a kereszténységben végbe megy a kereszténység és pogányság szinkretizmusa. Zice, cei care se opun acestia sunt înlăturați prin violență. És akik ennek ellenállnak, erőszakkal félre tétetnek, mondja ő. Apoi spune, cei care au părăsit legământul, És akik elhagyják a Szent Szövetséget, adică se va înțelege cu aceea, akik azokkal megegyeznek. Cine sunt aceștia din cadrul creștinismului? De kik ezek a kereszténység keretéből? Cei care în sufletul lor sunt uniți cu păgânime. Akik lelkükben egyesültek a pogányság. Cei care sunt pentru uh, obiceiurile păgâne, sărbătorile păgâne, cultul sfinților, a icoanelor, a moaștelor, a cultul solar și ziua soarelui. Akik elfogadják a pogány szorásokat, pogány ünnepeket, erekjerendszereket, a napkultuszt, Deci aceștia sunt într-o unire cu cel care reprezintă acum puterea Nordului. És ezek azok, akik szövetségben állnak aval, akikről, akiről úgy szól az írás, hogy ez lenne most már Észak királya. Atunci în versetul 31 apare uh, uriciunea pustiirii. A 31. vers említi a pusztító utálatosságot. Anume, va face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. És megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Am văzut în capitolul 8, láttuk a 8. fejezetben, ce înseamnă înlocuirea jertfei zilnice. Mit jelent a mindennapi áldozat helyettesítése? Înlocuirea jertfei valabile odată pentru totdeauna lui Hristos. Jézus Krisztus exterhozott és örökérvényű áldozata helyett. Cu mesa zilnică sacrificială a Ev antigului mediu. Beiktatták a középkornak a naponkénti miséjét. Aceasta este numită aici uriciunea pustiirii. És ezt nevezi itt az írás pusztító utálatosságnak. Să ascultăm acum un vestit savant catolic din secolul al XVI-lea. Hallgassuk meg egy 16. századbeli híres katolikus tudósnak a fejtegetését. Este vorba de arhiepiscopul Baronius din Milan, Milano érsekéről, Baroniusról van itt szó. Pe lângă Eras de Rotterdam este una dintre fețele bisericești catolice cele mai culte din secolul al XVI-lea. Aki a 16. században Rotterdami Erasmus mellett a katolikus egyház tekintélyei között előrált. Cum vorbește despre această urăciune a pustiirii. Hogyan beszél ő erről a pusztító utálatosságról? Dar să știți că este vorba de un cardinal romanul catolic. És ne felejtsük el, itt római katolikus bíborosról van szó. Este un om care a fost foarte fidel bisericii lui. Aki nagyon hűséges volt a maga egyházához. Și gândiți-vă ce motive putea să aibă, ce știa acest om dacă interpretarea lui este următoarea. És Milyen értelme lehetett ennek az embernek, ha az ő értelmezése a következő? Zice, în secolul al X-lea, urăciunea pustiirii se află în biserică. A tizedik században a pusztító utálatosság az egyházban áll. Iar pe scaunul lui Sfântul Petru se află cei mai nelegiuiți oameni. Szent Péter székét pedig elfoglalják a legtörvény legtörvénytaposóbb emberek. Nu papi, nem pápák, ci însăși urăciunea pustiirii, hanem maga a pusztító utálatosság. Gândiți-vă dumneavoastră că Domnul Isus Hristos se folosește de această expresie în Matei capitolul 24. És gondoljatok arra, hogy Máté evangélium a 24. részében Jézus Krisztus használja ezt a kifejezést. Zice, când veți vedea urăciunea pustirii. Amikor látjátok a pusztító utálatosságot. Și în paranteză. És zárójelben. Cel care citește să înțeleagă. Aki olvassa, értse meg. Da, foarte mulți nu vor să, să înțeleagă sau să admită un mare adevăr. Nagyon sokan nem akarnak megérteni, elfogadni egy nagy igazságot. Însă versetul 32 vorbește despre cealaltă ceată din biserică. A 32. vers beszél az egyházban egy másik csapatról. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Este vorba de cealaltă ceată care era pentru reforme în Biserică. Egy másik csapatról van szó, amely harcolt a reformért az egyházban. Este vorba de reforma din Cluny, din secolul al lea A 11. századbeni Cluny reformról van este szó. Este vorba de prereforma lui Wycliffe, secolul al XIII-lea. Wycliffe előreformációjáról a 13. században. Este vorba de reforma al valdenzilor, albigenzilor, a husiților, a anabaptistilor. A valdensek, albigensek, husiták és anabaptisták reformjáról van szó. Sau de reforma sabatariană din secolul 16, 17, 18 18. din Transilvania. vagy pedig a 16., 17., 18. századbeli erdélyi szombatos mozgalmat is megemlíthetjük. Valja Törnávé. și a parte a văii Arieșului era tot sabatarian. A mente és az aranyos völgye egy része szombatot ünnepel. Urmási vestitului kancellár din Transilvánie, anume Pécsi Simon és itt Pécsi Simonnak, erdélyi neves kancellárjának a híveiről, követőiről van szó. Lanciput început aceștia au fost numiți davidiști. Először ezeket Dávidistáknak nevezték. După Francis David, întemeitorul unitarienilor. David, Ferencről, az unitarizmus megalapítójáról. Mai târziu au primit denumirea de sabatarieni, adică sâmbătari. Később a szombatosok nevet kapták. Aproape 260, chiar exact 268 de ani uh, au au fost supuși unor persecuții extraordinare. 268 éven át rendkívüli üldözéseknek voltak kitéve. De pildă Pécsi. Pécsi Simon. El a fost uh, gazda, adică a fost uh, proprietarul a 39 de comune de pe Valea Târnavei a Kükülő mentén 39 községnek volt a tulajdonosa. Dar complanația de la Dej în anul 1638 i-a confiscat averile și pe el l-a condamnat la moarte. Azonban a Dési complanáció 1638-ban birtokait elkobozta, őt pedig halálra ítélte. Nu a fost uh, lichidat, însă a stat până la sfârșitul vieții în uh, detenție. Uh, nem nem végezték ki, azonban élete végéig börtönben volt. În versetul 33, a 33. versben, zice că înțelepții poporului vor învăța pe mulți. És a nép értelmesei sokakat oktatnak. Adică era vorba de lucrarea din case în case, cum au făcut de pildă valdenzi prin copii. A házról házra való munkáról van itt szó, úgy, hogy ezt véghez vitték a valdensek gyermekei. Unii vor cădea, Pentru o vreme loviți de sabie și de flacăre, de robie și de jaf. Dar unul noch fegyveres tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. Zice, mai multe zile. Napokig. Aici în ebraică se folosește termenul de yomim rabim, És itt héberül a Yomim Rabbim kifejezés. Foarte multe zile. Sok napig. E vorba de zile profetice. Profétai napok ezek. Este vorba de timpul de 1260 de ani, supremația cordului mic. Az 1260 éves periódusról van szó, a kis szarvnak az uralma, uralmáról. Între anii 538 și 1798. 538-tól 1798-ig. Apoi este vorba de ajuta, ajutarea acestora de către reforma clasică és szó van ezeknek megsegítéséről, a klasszikus reformáció. Când vor cădea, vor fi ajutați, versetul 34, puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. És miközben elhullanak, megsegítetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. Acest puțin ajutor a, a fost dat de către reformațiune. Adva volt a reformáció révén. Însă și această reformațiune nu a fost decisă. Azonban nem volt határozott a reformáció sem. Pentru că s-a spus semper reformationem, ne vom reforma totdeauna. Mert elhangzott a jelszó semper reformationem, mindig megreformálódni. Dar principiul semper reformationem a rămas pe hârtie. De a semper reformationem elve papíron maradt. Și reformațiunea a rămas acolo unde, de unde a pornit. És a reformáció megrekedt ott, ahonnan elindult. Pentru că nu toți erau sinceri care au aderat la reformă. Mert nem volt mindenki őszinte, aki hozzácsatlakozott. Apoi în versetul 35 este vorba de sacrificiile pe care le face reforma. A 35. versben szó van a reformáció által hozott áldozatról. Chiar și cei înțelepți mulți vor cădea. és elhullanak az értelmesek közül is. Ca să fie încercați, curățiți, albiți până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak és megfejrítessenek a vég idejéig, mert a rendelt idő még hátra van. Gândiți-vă la marile măceluri pe care le-a făcut Inchiziția. Gondoljatok a nagy mészárlásokra, amelyeket az Inkvizíció vitt végez. La noaptea Sfântului Bartolomeu. A Szent Bertalan éjszakára. Din noaptea de 23 spre 24 august 1572. 1572. augusztus 22-éről 23-ról 24-re viradó éjszakára. Atunci când din ordinul precis al papei Grigori al 13-lea, amikor 13. Gergely pápa kifejezett parancsára, toți hugenoții importanți din Franța au fost uciși în acea noapte. În total 30.000 de oameni uciși. ország fontosabb hugenotáit egyetlen éjszak alatt legyilkolták nem kevesebb, mint 30 ezeret. Și atunci când Papa Grigore al XIII-lea aude de ravagiile pe care le-au făcut, l făcut Inchiziția, és akkor, amikor ez a 13. Gergely pápa meghallotta azokat a pusztításokat, amelyeket véghez vitt az inkvizíció, de ordin can Roma în toate bisericile să se, să se înalțe un tedeum, Dumnezeu. Hogy Róma összes templomaiban énekeljenek tédeumot, éneket Istennek. A editat o monedă uh, omagială pentru această ocazie, care există și astăzi în muzee. És kiadott egy emlékérmet ennek a párizsi vérnásznak az emlékére, amely ma is látható múzeumokban. Deci faptele nu pot fi deloc tăgăduite. A tényeket nem lehet letagadni. Apoi urmează războiul contrareformator de 30 de ani. Azután következik az ellenreformáció háborúja 30 év. Aici, iarăși, istoria intră în uh, principiul, în alea plopilor. És itt a történelem megint belép a jegenyefasor elvébe. Zice, pentru că până la vremea sfârșitului vor fi ei curățiți megtisztítassanak és megfehérítessenek a vég idejéig. Această vreme a sfârșitului este terminarea supremației papale în anul 1798. A vég ideje jelentette a pápai uralomnak a végét 1798 -ban. Astfel istoria deci fuge în final sau către final până la Revoluția franceză. És a történelem előre szalad a vég felé, mégpedig a francia forradalomig. Și despre Revoluția franceză se scriu se va slăvi mai pe sus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor. És meg van gondolva elmit, vagy felmagasztalja magát minden Isten felett, és az Istenek Istene ellen is vakmerően szól. Direktorátul, de un ordin, a directorium parancsot ad, Dumnezeu să fie detronat, hogy Isten fosszák meg trónjától, și în locul lui să fie adorată zeița libertății și zeița rațiunii. és helyébe imádják a szabadság istennőjét és az ész istennőjét. Apoi versetul 37 vorbește despre desfințările majore din societate ale Revoluției. Azután a 37. vers beszél a társadalmi megsemmisítésekről a forradalom alatt. Desfințarea botezului, a keresztség megsemmisítéséről, desfințarea căsătoriei, a házasság megsemmisítéséről, desfințarea sărbătorilor, az ünnepek megsemmisítéséről, înființarea unei morale libertine, a szabad erkölcs bevezetéséről, și és autoslăvirea și cinstirea naturii. és a természetnek tiszteletéről és dicséretéről. Versetul 37, 37. vers ne arată directoratul Revoluției franceze ca urmând zei, zeul Marte, zeul războiului. Rámutat a direktoriumnak, arra az álláspontjára, amelyben imádja a háború istenét. Aici se spune că va cinsti Dumnezeul cetăților. Hanem mindenek fölött <coughs> nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem, hanem mindenek fölött magasztalja magát. De ahelyett tiszteli az erődök istenét annak helyén. Acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe, lucruri de preț. És azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái tiszteli aranyjal, ezüsttel, drága kövekkel és becses ajándékokkal. Argintăria, aurul, bisericilor este confiscat și pus în, slujba, în slujbe militare. A templomok arany és ezüst, ezüstkészletét teljesen kifosztották és katonai célokra fordították. Cu ajutorul acestui Dumnezeu, străin va lucra împotriva lucrurilor întărite, versetul 39. És a 39. vers szerint, és az erősített városokban itt az idegen Istenek nevében. Îl va face eh, să domnească peste mulți, spune. Aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja. Napoleon, adică pentru Napoleon, războiul devine un scop în sine. Napoleon számára a háború öncélúvá válik. Comasează statele mici, összevonja a kisállamokat, regatele statelite, amolyan kis királyságokat, generáli suitaru dénile, és az ő rokonait, primesc, és az ő tábornokait rangul, ezeknek rangokat, primesc mosi örökségeket, primesc titlu de noblețe, nemesi címeket. Lucruri pe care le înscrie aici expressis verbis profeția. És új dolgok ezek, amelyeket kifejezetten ír itten a profeția. Le va împărți moșii ca răsplată, spune ultima frază, adică a, ultima propoziție. A földet elosztja jutalom gyanánt mondja a 39. vers utolsó mondat része. Ei acum, istoria ajunge în finalul ei. És most a történelem eljut végső szakaszába. Este vorba de versetele 40 până la 45. Következnek a 40-től 45 terjedő versek. Aici iarăși trebuie să facem un scurt popas. Egy kis pihenőt kell itt tartanunk. Și să amintim cele mai importante poziții privind uh, această privind acest pasajul sau comentarea pasajului. És említsünk meg néhány álláspontot ennek a résznek a magyarázatával kapcsolatban. Preteristi, a preteristák, uh, comentează acest paragraf interpretându-l Uh, în legătură cu Antioch al IV-lea Epifanul, regele sau împăratul Nordului, Asiriei. Úgy magyarázzák, hogy ezek uh, kapcsolatban állnak negyedik Antiochus Epifánessel, az északi királlyal, aki Szíriában uralkodott. După ei, această secvență s-a petrecut în secolul II înainte de Hristos. És szerintük mindez lejátszódott, beteljesedett Krisztus előtt a második évszázadban. După ei, această secvență din capitolul 11 nu reprezintă o istorie până la sfârșitul viacurilor. És szerintük a 11. fejezetnek ennek utolsó versei nem vonatkoznak a minden idők végére. Bineînțeles că această poziție este contrară contradictorie. Azonban ez az álláspont ellentmondásos. O altă poziție. Egy másik pozíció. Poziția istoriciștilor. A historicistáké. Vede în această secvență ultimă or Turcia, or Rusia, or Orientul apropiat, or Israelul actual. Értik alatta Törökországot, Oroszországot, a közelkeletet, vagy a jelenlegi Izraelt. De ce sunt greșite aceste poziții? De miért tévesek ezek az álláspontok? Pentru că în Daniel 11 cu 41 este vorba de Edom, Moab și és ha itt egy olyan részletről volna szó, amely lejátszódik Krisztus előtt a második században, ezek az államok akkor már nem léteznek. Dacă secvența are loc în Orientul apropiat acum, és ha a mostani közel-keleten játszódnának le ezek az események, atunci cu atât mai puțin nu există Edomul și celelalte, adică Moabul și Amonul. Akkor annál kevésbé létezne Edom, Moab és Ammon. Care este concluzia? Mi a következtetés? Că denumirile acestea sunt simbolice. Ezek szimbolikus nevek. Dacă sunt simbolice, ha szimbolikusak, atunci și împărații sunt simbolici. A királyok is szimbolikusak. Atunci însă și istoria aceasta este simbolică. Ez a Și deci trebuie să-i se dea o interpretare simbolică. Simbolicus értelmezést kell neki adni. Noi suntem pe poziția interpretării escatologice. Mi az eszkatologikus értelmezés álláspontjára helyezkedtünk. Escatos înseamnă sfârșit. Eskatos véget jelent. Escatologic eschatologiei, care se referă la ultimele secvențe ale istoriei salvării din finalul istoriei. Amely az üdvtérte, üdvtörténelemnek az utolsó szakaszaira vonatkoznak. De ce? Miért? Pentru că la versetul 40 se spune clar, la vremea sfârșitului. Megjegyzi világosan, de a vég idején. Este vorba de finalul istoriei, de evenimentele care probabil sunt încă în viitorul nostru. A történelem végéről van szó, az utolsó eseményekről, amelyek minden valószínűség szerint még előttünk állnak. Când este vorba de uh, împăratul din miază noapte, amikor az északi királyról van szó, înțelegem prin el cornul mic, Babilonul spiritual. Értjük a kicsiny szarvat, a lelki Babilon. Sau înțelegem fiara din Apocalips 13, versetul 1. vagy pedig értjük alatta a fenevadat, jelenések 13. részének első versét. Și atunci războaiele despre care este vorba aici, akkor azok a háborúk, amelyek itten meg vannak említve, se transformă în niște războaie ideologice, átalakulnak ideológiai háborúk, care la început sunt câștigate de antichrist, de cornul mic, amelyeket kezdetben megnyer a kicsiny szarv, În, în final și el va fi nimicit. De végül ő is megsemmisül. Aici este vorba și despre împăratul din miază zi. Itt szó van a déli királyról is. Împăratul din miază zi, din era respectivă, însemna Egiptul. A déli király az illető korszakban Egyiptomot jelentette. Noi vedem că Egiptul urmează mai departe în Apocalipsă aibă o aplicație absolut uh, szimbolika. Az egyiptom megnevezés folytatódik a jelenések könyvében, és szimbolikus töltetet nyer. Să citim doar un text din Apocalips 11 versetul 8. Olvassuk el jelenések könyve 11. részének 8. versét. Cam tot de pe vremea unde se termină istoria aceasta a supremației cornului mic. arra az időre vonatkozik ez is, amelyben már véget ér a kicsiny szarvnak az uralma. Și tot în legătură cu Revoluția franceză. Amely utalás szintén a francia forradalomra. Ascultați, vă rog, versetul 8 din Tehát a 8. Apocalips 11. Jelenések könyve 11. fejezetéből. Trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. és az ő holtesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol ami Urunk is megteszi. În sens spiritual sau în sens simbolic, ce trebuie să înțelegem prin termenul de Egipt? Vagy jelképesen mit kell értenünk Egyiptom alatt? Trebuie să ne reîntoarcem la Egiptul original. Vissza kell térnünk az eredeti Egyiptomra. Care declarație îl caracterizează? Melyik kijelentés jellemzi? Declarația din Exodul 5, versetul 2 a Mózes második könyve ötödik részének második versében. Anume, cine este Domnul ca să ascult eu de el? Kicsoda az Úr, hogy hallgassak rá. Cine este el? Kicsoda ő? Un interpret, adică un comentator al lui Daniel, Daniel Lange, egy magyarázója, interpretează aceste pasaje astfel. Ezeket a részeket a következőképpen értelmezi. Împăratul de Sud, deci de la mează zi, a déli király tehát, sau, simbol, sau Egiptul, vagyis Egyiptom, este simbolul unei științe naturale magice și zeificarea naturii. Jelképe egy mágikus tudománynak és a természet istenítésének. Interesant că după Revoluția franceză apare pe scena istoriei și pe scena uh, științei, a francia darwinismul. forradalom után megjelenik a történelem és a tudomány színpadán a darwinizmus, teológia liberală, a liberális teológia, apar diferitele mișcări sociale, különböző társadalmi mozgalmak, apare marxismul, a marxizmus, apare, uh, mă rog, uh, materialismul istoric, megjelenik a történelmi materializmus, adică niște curente care sunt puse și suspuse împotriva lui Dumnezeu. Különböző áramlatok, amelyek Isten ellen, Isten fölébe emelik magukat. Aici Când este vorba de uh, împăratul Sudului, amikor szó van a déli királyról, este o putere anticreștină ateie. Ez ă, keresztény ellenes ateizmus. Confruntare ideologică din Ide care mai întâi cornul mic va ieși biruitor. Ideologiai összecsapás, amelyből kezdetben kikerül győztesen a kicsiny szarv. Dar în final, végül is, și el va fi răzbunat. Da, Despre această răzbunare este vorba în versetele 44 și 45. És erről a bosszúról van 44. 45. versben. Adică plaga a șasea. A hatodik csapás. uscarea Iufratului și Armagedonul din Apocalipsa 16 de la 14 la 16 îl va înspăimânta. Az Eufrates kiszáradása, az Armageddon mm. megriasztja őt, És erről leírás találunk jelenések könyve 16. fejezetében Pentru ca apoi cornul mic să ajungă la sfârșitul ei, hogy a kicsiny szarv érje meg a saját végét. Care se va întâmpla în plaga a șaptea când nu va mai avea nici un ajutor. Amely kiteljesedik a hetedik csapásban, amikor egyetlen segítsége sem lesz. Versetul 45, ultima propozițiune spune, își va ajunge sfârșitul și nimeni nu nu-i va fi în ajutor. A 45. vers utolsó része mondja, és végére jut, és senki sem segít. Dar cu aceasta nu se termină încă istoria. Ezzel azonban nem ér véget még a történelem. Conform comentatorilor, și primul verset din capitolul 12 aparține tot de această profeție. A comentatorilor szerint a 12. fejezet első verse is még ehhez a proféciához tartozik. În vremea aceea se va scula marle voivod Mihail. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem. Ocrotitorul copiilor poporului tău. Aki a te néped fiaiért áll. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Noi l-am mai întâlnit pe acest Mikael. Mi még találkoztunk ezzel a Mikael. În capitolul 10. A tizedik fejezetben. Cel care este asemenea lui Dumnezeu. Aki olyan, mint Isten, Finalul istoriei îi aparține lui el, adică lui Hristos. A történelem vége Mikael fejedelemé, Jézus Krisztusé. L-am găsit în capitolul 2, sub simbolismul pietrei care a sfărâmat uh, chipul. És a második fejezetben már találkoztunk vele, kőszikla alapjában, amely összetöri a szobrot. L-am întâlnit în capitolul 7 Találkoztunk vele a hetedik adică fejezetben ca fiul omului care mint, a venit în fața celui îmbătrânit de zile mint ember fiával, aki az öregkorú elévítették L-am întâlnit în capitolul 10 când apare în fața lui Daniel és találkoztunk vele a tizedik adică fejezetben, amikor megjelenik Dániel előtt. L-am întâlnit în istoria precisă a capitolului 9, când era vorba despre suferințele lui, despre apariția lui, despre ungerea Lui, és találkoztunk vele a 9. fejezetben, ahol szó van az ő felkemetéséről, szenvedéseiről. Și acum la finalul evenimentelor și la finalul cărții lui Daniel apare același Hristos, același Mikael. És most Daniel könyve végén, a történelem végén megjelenik ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a Mikael. Vremea de strâmtorare despre care se spune este ultima criză care se va abate asupra copiilor lui Dumnezeu. A nyomorúságos idő, amiről itt szó van, az a végső válasz ország, amely reátor Isten gyermek. Inclusiv și noaptea strântorelului Iacov, după încheierea harului și în timpul plăgilor. Beleértve Jákob szorongattatásának éjszakáját, a kegyelem idő lejárta után a csapások ideje. Dar va fi mântuit poporul tău. És abban az időben megszabadul a te Cine vor fi mântuiți? De ki szabadul meg? Cei care vor, scri, vor fi scriși în carte. Aki csak beírva találtatik a könyvben. În care carte? Melyik könyvben? Apocalips, capitolul 20, ne spune în Cartea Vieții. A jelenések könyve 20. fejezete értésünkre adja, hogy az élet könyvében. Acum se ține alegerea sus în ceruri cine să rămână în Cartea Vieții și numele cărora să fie ștearsă din acea carte. Most választják jamenyben, kinek neve maradjon beírva az könyvében, kinek a nevét törőjék ki. Când au venit înapoi ucenicii. Amikor visszajöttek a tanítványok. Și cu mare bucurie spuneau că și dracii s-au supus. és nagy örömmel újságolják, hogy még az ördögök is engednek nekünk. a spus. A megváltó azt mondja nekünk. Voi să nu vă bucurați de acest lucru. Ne ennek örüljetek. Ci mai degrabă bucurați-vă că numele vostru inkább annak örüljetek, este scris hogy nevetek, în fel van írva, cărțile cerului, în cartea vieții. A mennyei könyvekben, az életkönyvében. Aș dori ca să vă adresez o întrebare. Kérdést szeretnék intézni hozzá. Aveți certitudinea că deja numele vostru va fost scris în cartea vieții? Megvan-e a bizonyosságotok arra nézve, hogy nevetek bekerült az életkönyvébe? Oricine le a primit pe Iisus Hristos, aki elfogadja Jézus Krisztust, ca mântuitorul lui personal, mint személyes megváltóját, și oricine care a făcut un legământ de voie cu acest Iisus Hristos prin legământul botezului biblic, aki ezzel a Jézus Krisztussal önkéntesen szövetségre lép, a bibliai keresztség szövetsége által. Oricine care a rupt cu lumea și cu păcatul. Aki szakította a világgal és a bűnnel. Și, și a dedicat viața acestui scump mântuitor. Aki életét átadta ennek a drága megváltónak. Numele lui este înscris în cartea cerului, în cartea vieții. Neve bekerül a mennyei életkönyvbe. Și acum câteva învățături din acest capitol. Most néhány tanulság ebből a fejezetből. Prima învățătură. Az első. Să luăm avinte și noi la cuvântul prorociei, cum spunea Petru. Figyelmezzünk Împlinirea precisă a acestor profeții ne convinge că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Ennek a pontos beteljesedése indít bennünket arra a meggyőződésre, valóban a Biblia Istentől ihletett. Lanțurile neîntrerupte ale profețiilor lui Daniel. Daniel proféciáinak megszakítatlan láncolata. Dovedește că Dumnezeu este totdeauna la cârma istoriei. Bizonyítja, hogy Isten mindig a történelem kormányánál áll. Care este scopul acestor prorocii. Mi ennek a jövendőlésnek a célja? Ca luceafărul de dimineață să răsară în inima voastră. Hogy a hajnalcsillag keljen fel a ti szívetekben. Nu profeție pentru profeție. Nem profeția a profețiáért. Profeție ca scop în sine. Nem öncélú profeția. Ci profeție pentru mântuirea voastră. Profeția a ti üdvösséget. Profeție ca prin el să prin profeție să descoperiți pe Iisus Hristos mântuitorul vostru. Profeția, hogy általa ismerjétek fel Jézus Krisztust, a ti megváltótokat. O a doua întrebare. A másik kérdés. Unde sunt eu, individul, în lanțul nesfârșit al profeției. Un vagyok én az egyén a proféciának a végére mehetetlen láncolatában? Și eu sunt prezent. Benne vagyok. Dumnezeu vede trecutul, vede Isten prezentul și vede viitorul nostru. Látja jelenünket és jövőnket. El nu ne-a predestinat. Ő nem eleve elrendelt. Dar El a văzut dinainte ce se va petrece cu viața noastră. Eleve lát azonban, hogy mi lesz a mi életünkben. El vede luptele tale, lupte, crizele tale. Látja harcaidat és válságaidat. Succesele și insuccesele tale. Sikereidet, sikertelenségeidet. El vede părerea ta de rău. A te bűnbánatodat. El aude geamă, gemetele tale, aude rugăciunile tale. Hallja jaj szavaidat és imáidat. Și trimește, tri, trimite imediat agenții lui cerești pentru ca să te ajute. Küldi azonnal mennyei ügynökei, hogy segítsenek rajtad. De aceea să nu vă lăsați biruiți de rău. Ne engedjetek magatokat a gonosztól meggyőzetni. Cum bunul Dumnezeu s-a îngrijit de Babilon, s-a îngrijit de Medo-Persia, s-a îngrijit de Macedonia, se îngrijește și de tine. Ahogy Istenne gondja volt Babilonra, Medo-Persiára és Macedoniára, cum Dumnezeu l-a văzut, l-a văzut dinainte pe Cezar. O, Isten előre látta a Cézárt. L-a văzut pe Napoleon. Napoleon. A văzut cornul mic. A kicsinyi szarvat. Așa te vede și pe dumneata, mă vede și pe mine. Így téged és engem is lát. Noi nu avem o istorie prescrisă, nincs eleve elrendelt történelmünk. Dar avem o istorie care a fost prevăzută, văzută dinainte de Dumnezeu cum se va petrece. De eleve kezdetben látott történelmünk, ahogy Isten látta, hogy mi fog velünk történni. Însă soarta noastră este deschisă oricărui rezultat Azonban a mi sorsunk nyitott minden eredmény előtt. Depinde doar de alegerea făcută de noi. A választásunktól függ. Indiferent cum alegem. Függetlenül, hogy válaszol. El vede dinainte și alegerea noastră. Isten előre látja a mi Dar slavă Domnului că ești, lib, ești liber în această alegere astăzi. De dicsőség Istennek, hogy ebben a választásban te szabad vagy. Am citit eh, o novelă de Jean Paul. Egy Jean Paul novellát olvastam. Mi se pare are titlul de Naufragiatul. Úgy tűnik, hogy a címe a hajótörő. Bineînțeles, este un uh, titlu metaforic, un titlu simbolic. Ez szimbolikus, metaforikus cím. Este vorba de un bătrân. Egy öreg emberről un szól. Moșneag, egy agastyánról. Care la sfârșit de an stă în fața uh, ferestrei. Aki élete végén az ablaknál áll. Și vede cum lumea fuge. És látja, hogy a világ hogy szalad. Merge după desfătări. A gyönyörök után. De sus ninge, cat fulgi de zăpaldă, Hullanak a hópelyhek. Albe ca neaua. Fehérek. Dar când ajung pe pământ, amikor azonban a földre jutnak, se topesc. Azonnal elolvadnak. Și se, se prefac în, eh, în noroi. És sárá alakulnak. Și își aduce aminte de viața sa. Megemlékezik életéről. De tinerețea sa. Ifjúságáról. Când a avut posibilitatea să aleagă. Amikor lehetősége volt választani. Dar nu a ales bine. Nem jól választott. Și acum din sufletul lui eh, răsare o dorință. És most lelkéből felfakad a vágy. Părinte! Atyám! Așează-mă încă o dată la răscrucea alegerii. Helyez engem újra a választás válaszútjához. Ca să pot decide altfel. Hogy dönthessek másképp. Jean-Paul scrie mai departe Jean-Paul a továbbiakban azt írja, că vocea moșneagului a fost înghițit fără răspuns de noaptea întunecoasă. Hogy a sötét éjszaka válasz nélkül nyert el az aggastyán hangját. Și novela se termină cu propozițiunea. És a novella így végződik. El nu mai are ocazie să aleagă. Neki nincs már alkalma választani. E sinistru. Este de, de-a dreptul tragic egyenesen tragikus. Să-ți dai seama că nu mai ai posibilitate de alegere. Ráébredni, hogy nincs már lehetőséged a választásra. Dar scumpe suflete, tu mai ai De posibilitate. Véle, te még választhat. În fața ta stă viața și moartea. Előtted áll az élet és a halál. Poți decide pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Választhatsz Isten mellett vagy ellene. Pentru mântuire sau pentru o sândă. Üdvösségedre vagy kárhozatodra. De aceea aveți grijă ce alegeți. Ezért vigyázzatok, mit választotok. Apoi ultima idee. És az utolsó gondolat. Istoria are un final. A történelemnek van egy vége. Dacă vor oamenii, ha akarják dacă nu vor, ha nem. Dacă acceptă, dacă nu acceptă. Ha elfogadják, ha nem. Și acest final és ez a vég, îi aparține biruitorului, a lui Iisus Hristos. A győztesé Jézus Krisztus. El a ieșit în istorie ca să biruia, ca biruitor și ca să biruiască. Kilépett a történelem színpadára győzve, és hogy győzve. Și acum apare în ultima scenă ca biruitor. Megjelenik az utolsó jelenetben, mint győzve. Se scoală în favoarea copiilor lui Dumnezeu. Fel kell az ő népéért. A celora care sunt înregistrați la el în ceruri. Azokért, akik be vannak írva a mennyben az életkönyvébe. Scumpe frate, stimată soră. Kedves testvérem és Cum ne va găsi această glorioasă revenire? ez a dicsőséges eljövetel hogyan talál be? În panica fricii? Vajon pánikban és félelemben? Sau în bucuria împlinirii, a așteptării? a boldog várakozás beteljesedése. Iată Domnul pe care l-am așteptat. Im holami Istenünk, akit mi Sau vom fugi la cetățile stâncilor zicând, acoperiți-mă. Vagy talán szaladni fogunk a hősziklákhoz kiált, hogy rejtsetek el bennünket. Am citit despre Abram Davenport, Abram Davenportról olvastam, care era judecător în Stanford, aki Stanfordban volt bíró, care în ziua întunecoasă din a sötét napon, 19 mai 1780, 1780. május 19 avea un caz în care trebuia să decidă împreună cu com completul de judecată. Egy ügyben ítélkezett az esküdszékkel. Deodată s-a întunecat. Egyszer csak besötétedett. Și lumea afară buia. és kint a világ pánikba esett. N-au știut ce se întâmplă. Nem tudták, hogy mit cselekedjenek, mi történik. Și atunci, és ő, uh, jurații, vagyis az esküdtek, intrând și ei în panică, pánikba esve ők is, au zis, Domnule judecător, poate vine Hristos. Hát ha jön Krisztus. Poate e sfârșitul lumii. Hát ha itt a világ vége. Nu mai are rost. Már nincs értelme. Hai să mergem acasă. Menjünk haza. Și atunci Abram Devonport s-a ridicat și l-a ținut o scurtă cuvântare. És Devonport bíró felállt, és egy rövid beszédet tartott. Doamnelor și domnilor, Uraim és hölgyeim, s-ar putea să aveți dreptate. Lehet, hogy igazuk van. Ziua de astăzi să fie ziua de apoi. Hogy a ma legyen az utolsó nap. Ziua când trebuie să ne înfățișăm în, în fața marelui jude divin. amikor meg kell állnunk a nagy isteni bíró előtt. Eu nu vreau să devin un laș sau necredincios. Nem akarok gyáva vagy hitetlen lenni. Eu vreau ca Domnul să mă găsească în locul meu unde El m-a pus. Én azt akarom, hogy az Úr találjon engem azon a helyen, ahova engem állított. Ca atunci când va veni să-i pot raporta. Hogy akkor, amikor eljön, jelenthessen. Doamne, Uram, eu am încercat să-mi fac datoria mea. Én megpróbáltam az én kötelességemet teljesíteni. Acum te rog, és most kérlek, tu ai cuvântul tiéd a szó. Te rog împlinește-ți tu voia ta. Teljesítsd be a te akaratodat. Aduceți lumânări. Hozzanak gyertyát. A ordonat. Ezt parancsolta. Și a continuat ședința mai departe. És a tárgyalás tovább folyt. Iată un om credincios care știa în cine a crezut. Íme egy hívember, aki tudta, kiben hitt. N-a devenit laș. Nem lett gyáva. N-a devenit fricos. Nem lett félénk. Să mă găsească Domnul la locul meu. Találjon az Úr engem a magam Să mă găsească la datoria mea. Az én kötelességem. Apoi să mă judece. Azután ítéljen. Ó, scumpi mei, Kedveseim! Ne găsește Bunul Dumnezeu la datoria noastră? Talál-e Isten minket is kötelességünk? Ne găsește Domnul Iisus Hristos la locul nostru? Megtalál-e minket a mi helyünkön? Să-L primim? Fogadjuk el. Să ne întoarcem la El? Térjünk meg hozzá ca atunci când va veni finalul care îi va aparține lui Hristos, hogy amikor eljön a vég, amely Jézus Krisztusé, din mila sa, az ő kegyelméből, acest final să fie și finalul nostru. Ez a vég legyen a mi boldog végünk is. Gloria lui Hristos, Jézus Krisztus dicsősége. Să însemne și gloria și biruința noastră a tuturora. Jelentse a mi dicsőségünket és minnyájuk győzelmét. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Isten segítsen meg. Amen. Amen. Amen.